najviše osam rekiata. Znate li šta je zeval? قبل صلاة الظهر بحوالي ثلث ساعة يعني فترة السنة قبل ما زوال يا نكيش trećini sata pred podne znači tad je to vrijeme kad ne bismo obavljali uh, opštu na filu znači treba tu trećinu pred podne da ne obavljamo duha na nas treba prije istehara ko hoće da učini neku dozvoljenu radnju a dvoje mi se da je to za njega dobro ili nije sunet mi je da klanja dva rekiata mimo farza u bilo koje doba noći ili dana i na njima uči šta hoće nakon Fatihe a poslije toga se obrati Allahu dovom u kojoj će ga moliti da mu ukaže na ono što je bolje Buhari prenosi riječi Džabira od Allahu an Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je podučavao istihari u svim poslovima kao što nas je podučavao kakvu je suru iz Korana govorio je kad neko od vas hoće nešto da uradi neka klana dva rekata mimo farza a zatim neka kaže pa dova istihare ok otvorite otvorite svjesku zapište postupci adabi u vezi sa istiharom postupci u vezi sa istiharom. Para namaz su dva rekiata koji se klanjuju kad god hoćemo. sada smo uvjeli jeti tada sa propisanim je da se kranja u slučaju nejasnoće u stavu هل يدخل في تجارة هل يدخل هل يسافر nejasnoće u stavu i teškog odlučivanja na određeni posao kao što je طبعا هذا في المباحات kao što je odlazak na put ili ne ulazak u neki posao ili ne ženitba neke osobe ili ne i tako dalje kad bi uradio posao ne znao će budemo biti hajrak zapišite istihara se obavlja samo kod dozvoljenih stvari Neće nikad znači od nas klanjati istihar da vidi hoće li piti ili neće. Ili klanjati istihar da vidi hoće li džihad ili neće. Ono nije uvjet Nije uvjet Da poslije istihare U snu vidi jasan odgovor što ga je interesovalo. Znači ako je insan sa istiharom htio da vidi jel hajr ženila sa nekom osobom ili nije nije šart da posle istihare čovjek usnije kako mu mela govori ženi je u njoj je hajr ili nešto slično mnogo istihara samo zapišite obavljanje istihare je od tevekula od oslanca na Allaha بالنسبة لوضع الدعاء nije određeno kada će se proučiti istihare dova القراءة عند باب القراءة باب القراءة قبل السلام أنا بقى والموضع في السجود قلت والسجد poslije je tehijatu prije selama mesjud ovo nam naza prilazimo što ćete zaboraviti onaj ko uđe u mesjud klanja će dva rekiata tahijat u mesjuda to se čini klanjanjem bilo kog namaza pa čak i farba prije nego što se sjedne pod uvjetom da se tako zanijeti dovoljno je sastaviti dva, dozvoljeno je sastaviti dva namaza s jednim nijetom s tim da oba dva nisu fardovi prema tome kad ima za nijeti fard ko nije obavio tahijatul mesjid uz nijet za fard doće i nijet tahijatul mesjid tahijatul mesjid ne spada ni, ni, ne spada ni u slučaju ne spada ni u slučaju kad imam petkom drži hutbu to jest ne spada dužno da Tahijatul Mesih za svaku džamiju se stoji sa od dva rekata osim Haram Šerifa u Mekki gdje se Tahijatul Mesih se stoji od Tavafa i kamana dva rekata na naza iza Mekama Ibrahima kod nekih učenjaka Tahijatul Mesih se kamana u svako vrijeme to jeste obavit se i ona tri vremena kada je na kruh klanjati ona je vrijedna pažnje zbog toga što je vjernici prisutuju masovno i masovno se ponavljaju greške prilikom obavljanja džume džuma namaz mi ćemo ovdje pažnje na prisutno klanjanje džume onako kako jest ono je vraćao vukovno se vukle dok nije dobilo formu kakva jest i ta forma nažalost se mijenja i dalje ljudi su svašta sad učinili savremenje novotarije gdje su ljudi primili nešto od vjere međutim i dodaju nešto tako da ćete sad vidit prije deset godina je bilo nezamislivo da neko izlazi dok se ne klanja svih šest neistrikijata I vi dobro znate zimi je studeno, ali mora svaki da ostane. Sad nije tako. Sad se izlazi, neko izlazi poslije farba i ne zikri, neko poslije zikra, neko poslije sunneta, neko ostane do kraja, neko sklanja sve, ali ne čini dovu, neko ostane dovu, a neko obavi u džemnazu. A neko obavi i džemnazu. Pa ljudi sada ne čini one sunnete. Zato odmah posle farda učine je zikr, ali ona je zikr zajednički, gdje mu jezim se govori na glas. A posle toga ustavi da klanjaju, da klanjaju džemnazu. Prvo to je zadnjoj, zadnjim ovim dodacima. Mi ćemo govoriti o ranijim. Znajte, braćo, da Rasula sallallahu alaihi wa sallam vole njegovi sljedbenici i znaju da je samo on na istini. A zatim nevjernici njegovi neprijatelji ga poštuju. A zašto ga poštuju? Zato što je bio čovjek od riječi i djela. Bio je konkretan i prisutan stalno. Pristuo sam na jednoj džubi gdje nisam mogao ući u mesčit. Klanio sam izvan pa samo čujem preko zvučnika šta se dešava i sad čujem kako vam jezir onaj uči eh, salavat onaj prije da pa se uči jezan pa opet ime Allah, ime Allah i ketinu i tako dalje nikad imena pa imam onda oduli tazimam pa nebi tekrimam Znate šta mi je prosvijelo kroz glavu? Zamislio sam da ja nisam ne uzbiljan sa musliman i da slušam ovo. Rekao bi ovo nije Muhammed. Zašto? Zato što Muhammed je bio uvijek direktan i konkretan. Muhammed ustane, salamu alaikum wa rahmatullah, wa Allahu rabbi, wa Allahu rabbi, Allah tražimo, Allah mu dao Molite Allah, kajte se Allah. Takav je bio direktan, jedan na posao. Jedan na posao, završio, šta ćemo sada na posao? Jer akida i vera traži posao. Međutim, ono, da, zivim, pa, šta je ovo, kao da čovjek hoće da svojim pokretima prikaže nešto, kao, kao da meditira, kao da... Prvo što bi se dojmilo svakog čovjeka koji je rekao, ovo nije Muhammed. I oni su naučili da je Muhammed alaihi sallatu wa sallam šta? Svijet promijenuo, ljude promijenuo, istoriju promijenuo. Širk satro i utemelio tevhid. Pa kad dođu te hutbe, ja ono koji sam slušao su svoju mladost, uvijek se odu, odu, odu, odu, odu dođe da govori, kaže da ima, zavisi da li je ljeto ili je zima. Ako je ljeto, kaže, eto, pošto je ljeto, svima imate poslova, nećemo duljiti, nešto ćemo ukratko, iako bi sve to moglo široko. A ako je zima, eto, pošto je zima, studeno vam je hladno, ne možete izgledati, sam ćemo ukratko, ukratko, a mogli bi se o tom puno govoriti. Ajma, dobro, Allah, ti se smilo, ali što nisi skratio to, تعظيم الطاغي والنبي وتكريم kad dođe da nam nešto kaže ha? onda nema ništa a kad je uspavati i izmiješ nam žlice samo 40 minuta se uzme na tome a ono što ćemo kazati o sunnetima poslije to isto ono smo kazali da smo govorili o jaciji Kako bi racija bila lahka kada bi se držali sunneta? Svaki vjerni bi mogao bez ovdje kako došao umoran, mogao bi smoći snavi i doći obaviti fard, a zatim dok će ozikrit, pa kad uzme abdest ili ako još ima, ima abdest i ne miši ga ništa, obaviti sunnet prije spavanja i ne spavanja. Bez problema, međutim ako on treba da čeka sunnete, pa vitr, pa zajedničku dovu, onda neće mi kod njih nić. Probleme i trenutno, trenutno kretanja u kojima smo mi. Zatim drugi ozvan koji se obavlja ne znam nisam koga on poziva. Ljudi su prisutni. كذلك يا إخوة المصيبة ليست هكذا Na džuma onda se klanja, onda klanjaju podne. Pa ne znamo šta je ovdje, šta dokinulo, ili je dokinulo podne džumu ili je džuma dokinula podne. ولا يرد بعد الصلاة إلا ركعتين أو أربعة من أين هذه الركعات الله أعلم Nije navedeno poslije džume ništa osim četiri rekiata, odnosno dva ako će se klanjati kući odakle drugi, pogotovo ako to zove ahir zuhri što da nekad ćeš čuvati ili ako je ako je fard ovo pitanje zavuđuje i širu širu govor ali alhamdulillah krenuo se praktično sa popravljanjem svega toga to pričanje Muftija odgovara ما يجوز تقول لأخيك أنصت أن يتكلم nije dozvoljeno da ratu šuti ako bi on govorio ولا تلعب في الحصى أو في التراب čak ne smije da se igraš sa uh, kamišćem ili sa krajem recimo čilima, krajem čilima da ne, ne konce diraš nego prati šta ti govori imam on kad vidi da svi da bili mora će ja nešto govoriti ako svi islamsku a to vam govori za podne za podne ja mislim za ostale stvari pri džumi Mm -hmm. Ima, ima jedna preporuka, ima jedna preporuka od učenosti fakriha je kratka džuma a dug namaz. Međutim, ima i dan danas hatiba koji znaju po nekoliko sati govorit. To zavisi od okolnosti. Ja. Sad ćete nam oko ljuda pokazati kako se obavlja hutba. Što se tiče vajrana i kod njih ustaljeni način obavljanja kod nas je neispravan sedam je takbira na prvom rekiatu i pet na drugom se znači na prvom rekiatu sedam takbira a na drugom pet u takbiri budu uvijek prije učenja Fatihe i Sure međutim kod nas u praksi našao je bilo na jednom prije na jednom poslije oba su prije gdje bar namaz je potvrđeni i sunnet ali Hiselem ga je redovno klanjao narođivao je i muškarcima i ženama da dođu na Bajram namaz za Bajram je mustahab se okupati namirisati i obući najljepšu, najljepše odjelo ovaj mustahab nije nije od poslanika nego su ga učenjaci takvim ocjenili sunnet je da se nešto pojede prije poraska na Ramazanski Bajram ali ne na kurbanski, znači na kurbanski da se ne jede. Barem se može klanjati u džamiji, ali ga je bolje klanjati na otvorenom prostoru musallama, osim u neki gdje je najbolje klanjati u mjestu ili haramu. Preporučuje se dolazak na musallu djece i žena, sve jedno da se radi o djevojkama, hudovicama, staricama ili onima koje ili onima koje, koje su u toku mjesečnog prana s tim što će ovo posljednje stati izvan musallu neće znači biti na mjestu gdje se obavlja namaz. Mandub je da se na Bajram ode jednim, a vrati drugim putem. Vrijeme na Bajram namaza je od kad sunce oskoči za tri koplja pa do podne namaza. Sunnet je da se kurban Bajram klanjanja nešto ranije kako bi ostalo više vremena za klanje kurbana, a ramadanski Bajram treba nešto kasnije kako bi ostalo što više vremena za davanje sadakatul fitra. Za Bajram nije propisan ni ezan ni ikamet. Bajram ima dva rekiata na kojima je sunnet donijeti tekbire. Bajram ima dva rekiata na kojima je sunnet donijeti tekbire, na prvom rekiatu sedam tekbira poslije početnog tekbira, a prije učenja Kur'ana, a na drugom prije učenja Kur'ana pet tekbira, bez tekbira kojim se ide na kijan. Ah, tamo, tamo prilikom ono tekbira treba podići ruke, a između tekbira treba stavljati desnu po lijevo, znači vezati ruke i učiniti zahvala Allahom za vešenuhu riječima Alhamdulillah ko nekada bajram u džematu klanat će dva rekata kod kuće ili u mesžidu sunnet je poslije bajram namaza priučiti hutbu poput džumanske hutbe u kojoj će savjetovati prisutni a na kurban bajram upozoriti na važnost kurbana hutbu će hatim prožeti tekbirom, odpočinje je hamdom, započinuti baransku hutbu tekbirom nije sunnet. Hadis koji govori o dvije hutbe i sjedenju između njih nije pouzdan. Za vrijeme barama dozvoljno je poželjno je obilnije jesti i zavljati se onim što je poširijato dozvoljno, a što je jačava tijelo jedna radušu. Mustahab je čestitati barom prijateljima sljedećim riječima takabbalallahu minna ومنك سنة za vrijeme blagdana donesti tekbire izgovarajući Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira ili Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi الحمد فيشت حمد nije ham صلح عنده؟ لا لا كيف صلح عنده؟ قلم ليس لك هذا الكتاب Vrijeme tekbira za Ramadanski Bajram je od kako se vidi mlađak u oči Bajrama, pa dok imam ne izrađe da klanja Bajram, a za Kurban Bajram od Sabaha na dana Rafata do Ikindije posljednjeg dana Bajrama općenito. Neki kažu da tekbire posebno treba učiti nakon farz namaza i za farz namaza. Vidite, braćo, ovdje ima jedna, jedna korisna stvar. Ova mu piše, Bajram ima Eh, za Bajram nije propisan ni ezan ni kamet. I nema ni kod nas ni ezan ni kamet. Tako. Kako se ovdje nije neko uširio da, da uvede ezan i kamet? Da kako se ovdje drži čega? Ne ima, ne ima. Tako je svim drugim stvarima. Zašto ovdje ljudi nisu uzeli opšte pravile i rekli gdje će ezan, moramo nečim pozvat, a pa gdje će na e, nas bez, bez, bez ikaneta i uveli ga. Ovaj, ne, ja ne, ali nikad to na Tako nema da se čudimo što negdje nešto ima, a negdje ne ima. Sve je na osnovu dokaza. Jer ne učimo mi kako ćemo vjerujemo da nas je naučio moj poslanik. Pa ako nas je naučio, primamo. Od njega vam prinsel Allaha. Ako nema, i to je od Allaha i tako treba izvršiti. To je mi mala korist. salara za nebe. Ima neki nejasnoća oko Bajrama. Nauči se treba učiti za, za ramazanski isto. Ne učimo za ramazanski barem tekvire. Samo da se banja Da, da boram, ali ono tekvire teši. Da ne teši. تكبير يعني تكبيرات التكبير بيكون من بعد صلاة الفجر يوم العيد والفجر حتى الصلاة ممكن تكبر من الصباح إلى إلى إلى الصلاة znači tu noć međutim kako se obavlja kako se obavlja في čovjek pojedinac ići putanjem ورد عن الصحابة أنه خرجوا بالطرقات و... يعني التكبير يملأ الطرقات كلها قبل كلا نصل في تاع بايرن يبرينا تيه تكبيرة نبني بجتة بروستة تكبيرنا إلي بي ولد سنة سوي مهلا تكبيرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله توي بيلي بلنا مكسوس بيزاريز بكتوبة Anzala rahmatullahi alaihi ra, ra, ra hilal sunnet je obići bolestnika svijet da li se radilo o muškoj ili ženskoj osobi time se iskazuje poštovanje prema njemu i udovoljava obavezi koju imamo prema njemu prilikom posjeti učinit će se dola za njegovo izličenje dozvoljeno obići bolestnika nevjerika s ciljem pozivaju na islam kao što činio poslani sa sam propisano je liječenje bolestnika pa makar i kod liječnika koji je nevjernik u nuždi liječenje rukom i da vama je dozvoljeno ruke je učenje ajeta i da je dozvoljeno pod uvjetom da se u njima spominje Allah i da njegove riječi budu potpuno razumljive riječi toga, toga zikra i ono što se uči ruka su dove u kojima se moli za bolesnika poput Alehisanamovi riječi sallallahu alaihi sallam Allahum mišfi anta šafi la šifa'a illa šifa'uk poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio liječenje vešanjem koje kakvi predmeta na bolesnika, ali nije dozvoljeno ni vezanje dova ni zikrova. Zabranjeno je bolesniku koji boluje od saraznih bolesti da boravi među zdravim osobama. Poželjno je što češće posjećanje na smrt i pripremanje za nju činjenjem dobrih dijela. Sunnet je čovjek, čovjeka na samrti oprezno uputiti na izgovaranje šehadeta la ilaha la ilaha illa muhammed rasulullah i okrenuti ga prema kribli tako da leži na desnoj strani kao što je sumnje takav položaj praktikovati prilikom spajanja kada se ustanovi smrt treba zatvoriti oči mrtvaca i pokriti ga treba požuriti sa opremanjem i neće ga ti bilo koga osim velija Mustihab je da vijestiti rodbinu i prijatelje o smrti dozvoljeno je plakanje za umrlim bez podizanja vlasa naricanje kuknjeve naricanje predstavlja kuknjevu uz plać što je haram zabranjeno šerijatom Mustahab je da rođaci i komšije pripreme hranu za porodicu umrlog koja je zaokupljena smrtnim slučajem a ne da se svime tovare to porodici što se tiže spravljanja hrane za druge ljude od strane porodice umrlog u njegovoj kući je kupljen radi hrane je mekru pokupljeno prema mišljenju svih imama opremanje umrlog, kupanje u motavarim čefine, klanjanje džemnazi i ukupavanje, sve su to propisi koji predstavljaju farb kifale, to jest da jeste zajedničku dužnost muslimana. Šehid koji pogleda na bojnom polju neće se kupati, nego će se zamotati u njegovu odjeću, to je ukopati u njegovu odjeći, koja može poslužiti kao čefini i neće mu se klanjati džemnaza, jer ovdje ima dva mišljenja, jedno da hoće, drugo da neće. Ako djeta bude potpuno formirano, stvoreno znači kupa će se zamotati u čefine a ako ne onda samo ukopati vađi bi prikupanje mrtvaca da voda obuhvati čitavo cijelo tiče da čitavo cijelo jedno, jedan put to jeste da se jedno operi mada je mustahada to bude više puta na 3 do 5 ali jedno je mora znači kupanje morate dobro znati vraću Ma, nema za nas. Zašto da mrtvo može? Kupanja, ukopavanja, umotavanja u čefire je postala profesija određenih ljudi. Odnosno, to su ostavili ljudima koji imaju najviše posla na dunjaluku, koji imaju najveću obvezu na dunjaluku, koji moraju mišti svakog koji ne znaju puti, svakog koji je na krivom putu. Jum. Tako, poslanik kada se to samo nije kupao svakog nego je poučio vjernika kako to radi. Pa nema smetje da muslimani dođu i pitaju njima, pošto je on naj upućenim propisima vjere, a zatim da oni odu i okupaju svojeg mrlog. To će biti velika korist za oba svijeta, jer onaj ko vidi mrtvo i on ga okupa, neće se dozvati, a onaj koga samo imamu čuhne, neće on ni tog vaza u svom životu imati. Stane izbjegava susje sa smrću i stane izbjegava razmišljanje o svojoj sudbini. هذا لما تدخل الجماعة الإسلامية تجد مثل pisalo trgovina i ne samo to, nego i drugi, drugi propisi koji su pristupati svim tim ceremonijima vezano do smrta, pošto je smrt nužna, na taj način je nužno i čovjeku da se obraća i plaća od sve te dažbine, pa ćete vidjeti kad pričete, otvorite novlje, tamo pogledno društvo, cijelim tolika, kupanje toliko, praćenje na kabur toliko, a isto tako unutar islamskih zajednica ćete naći cjenovnik svega što je vezano za džernazu. Bez pitanja ko to treba obaviti, bez pitanja šta od toga treba i kako obaviti. Način kupanja. Mrtvac se stavi na uzdignuto mjesto, na kakav stoj, skrije se odjeća sa njega, tamo se blago pritisne tijelo kako bi izašlo iz njega. Pa to ono je skoro aura. Ovo je skoro aura. Ovo je skoro aura. Ovo je skoro aura. Ovo je skoro napišite kraj ovoga i pokrije stirno mjesto, znači pokrije se od pupka do koljena. Salam rahatullah. ruke krpom, odnosno obuši rukavice, zamijetiti kupa i mrtvaca, a onda oprati i očistiti njegova stivna mjesta, te i pokriti pokrivačem. skinoza badija nikad ne ukrenu u Treba da prethodi pokrivanje stidnog mjesta jer u ovom slučaju zašto će ga pokrivati? Tada je jednom bilo otkriveno. Treba da je pokrivanje stajano. Zatim će vam uzeti abdest, potom ga okupati tri ili pet puta, počinjući s desne strane i stavljajući kamfora ili mirišljavog sefuna pri posljednjem kupanju. Što se tiče pranja usta i nosa uzet će samo po njima i sad tako će spoložnost e, ovih nosnica šupljenja u nosu a ako je već pokazuje zube no, može onda da ono što može sana da potare i kupanje posušit će tijelo čistom krpom i staviti ga u namirisane čefine. Ako mu nakon kupanja prije stavljanja čefina izađe nešto iz stomaka, obavezno je oprati ono što padne nečistoća, a ne mora mu se ponovo uzimati avest i gusulja. Ženu može kupati samo žena dok muškarci je dozvo, muškarci dozvoljeno da okupa njegova supruga. Ali Bekra je kupala njegova supruga u Mirugnan, većina islamskih da smatra da je dozvoljeno da čovjek okupa svoju suprugu jer se prenosi da je Hazreti Ali okupao svoju suprugu Hazreti Fatimu. Onaj koji kupa umrle osobe treba da bude pobožan i da taji sve što vidi na mrtvacu kako bi postigao što lošu narodu i da to radi u ime Allaha Đalešan. Mrtvac se zamotava u šefire koji ga mogu prekriti makar bili iz samo jednog dijela. Mustaharija se muškarac zamota u tri čaršafa, a žensko u pet. Da li fafa izar košulje zavijač, da će fini budu lijepi, čisti i bijeli, a nije novi, a dobro ima da li neko je pretjerivanje u pogledu čefira a nije dozvoljno čefine praviti od svile izdaci za opravu padaju na teret imovine umrlog ako je ostavio imovine a ako nije onda na onog koji bi bio dužan da ga izdržava ako bi bio živ bez obja da se radilo o muškarcu ili ženi muž to nije obavezan jer opremanje ne spada u odjevanje na koje je on obavezan klanjanje džanaze namaza je fard kifaje uvjeti za, na, za džanazu namaz su isti kao uvjeti za ostale namaze sastavljanje dijelovi džanaze namaza su nijet stajanje četiri tekvira, dola za umrlog i selanje prilikom izgovaranja tekbira dižu se ruke, dok neki kažu da se ruke dižu samo po izgovaranju početnog tekbira. Poslije prvog tekbira u sebi se prouči Fatiha, šafije smatraju ruknom. Poslije drugog tekbira donose salavat na alaihi salama, neki salavat ubrajaju u ruknove. Najvredniji oblik salavata je salat, salavat Ibrahimije. Allahumma salli, Allahumma barik. Nakon trećeg tekvira prvići se dova za umrlog. Prenosi se više verzije ove dove, na primjer Allahum agfir li hajina wa majitina wa sabirina wa kabirina wa zekarina wa unsana wa shahidina wa gaibina اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu nakon četvrtog tekbira lijepo je proučiti Rabbena Atina fi dunija hasanetan wa fil ahireti hasanetan wa kina azaban nar potom se preda selam prvo na desnu a zatim na lijevu stranu imam stanje nasprem glave muškarca i nasprem, a nasprem sredine ženske osobe jedna dženaza vrijedi za više osoba mustahab je da pri klanjanju dženaze budu tri ili više safova ko zakatni na neki od tekbira izgovorići ih naknadno a ne smeta ako ih i ne nadoknadi znači ako izađe iz namaza za sa njima bez obzira što ga je poslao Dozvoljeno je klanjati ženazi pored kabura, a poslije ukopa nakon što je već obavljena ženaza namaz, kao i ženaza odsutnju. Znači dozvoljeno je da onaj ko nije uspio klanjati ženazu i obavljeno je na već jednu ukopan već, da je obavljeno i kasnije. Boga spomni Ali i Salamovo klanja džemnazije šehidima Uhuda, kao i džemnaza pored kabura Crgije koja je imala džaniju. Zabrana klanjanja na grobima ne odnosi se na klanjanje džemnazije namaza. Osnov za klanjanje džemnazije učinu osobi, Saratu Levaim, i Ali i Salamovo klanjanje džemnazije na džašiju, što su zabilježili Buharija i Muslim. Džemnaza se može klanjati u džaniji, ali je bolje klanjati je izvan džanije najpreći je da dženazu klanjaju rođaci umrlog kao što je otac znači najbliži ili djed te sin i bliži srodnici lijepo je da se sa dženazom požuri onaj ko prati dženazu može ići ispred nje ili iza nje ali onaj ko je u prevoznom sredstvu treba ići iza nje زيارة القبور المشروع كان زيارة القبور تلمس كل حاجة Ako Bog radi sve, završite, pročitajte i naučite do zekijata. Da se završite na način obavljanja džinazije, ovih propisi, izražavanje savučešća i zjarati kaburima. O tome će, od kod toga ćemo pitati sa sutra ako Bog da. Islama. I spomenut je zajedno sa namazom 82 puta u Koran. Zekat kao općenito dijeljenje propisano na početku islama, a određivanje količine koja se daje od različitih vrsta i metaka slijedilo je druge godine po Hidži. Onaj ko zanijeći obavezu zekata izlazi iz islama, a ko se ustegne od davanja, uzet će se silom uz popravne mjere od strane nadležnih. Zekat je dužan dati onaj ko posjeduje nisab usta ne ulaze nužne potrebštine bez kojih čovjek ne bi mogao kao što su odjeća hrana, stan, vozilo i alat za proizvodnju. Skrbnik je dužan da na imetak zekijata izdvoji određenu količinu iz imetka djeteta. Kad umre neko ko je dužan dati zekijat iz njegovog imetka se prvo izdvoji zekijat, pa tek onda se sprovodi oporuka i dijeli se nasljednicima. Zabranjeno je odgađanje zekijata nakon što nastupi vrijeme njegove obaveze, to jest nakon što prođe godina dana. Nezbiljeno je dati zekijat prije nego što prođe godina dana, ništa ne smeta ako misa bude okrnjen u toku godine. Zekijat se daje na zlato, srebro, novac, poljoprivredne proizvode, plodovo trgovačku robu, stoku koja se naprasa, rudnike, rudnike, izvora i blago, mislim izvora nafti. Ja, film, nafte. يا إخوة haq, كلمة الزكاة هو حق حق الله تبارك وتعالى حق الله تبارك وتعالى man, للمال li من زرع lakin... زكاة je pravo vjere pravo vjere vjera duži i Allah zelo šanuhu vjernicima postavljaju dužnost prava njihova la ila illallah prava njihova ulaska u vjeru prava vjeru kod njega kada ima uđe da se njegova dužnost prava vjeru je zekat zekijat zekijat se daje na određenu imovinu kao što je novac kao što je zlato kao što je stoka i tako dalje ne daje se zekat dok se ne imadne količina na koju treba davati ta količina se zove nisab to je iznos koji ako čovjek ne ima nije dužan dati zekat ako ima, ako dostigne nisab pa sve što je više onda postaje dužan da daje zekat to kad budemo spominjali sad određene, određene vrste imovine, bit će nam jasnije. Kada nastaje dužnost davanja iz određene vrste imetka i koliko se daje. E, daje se jednom u godini. Zekijat se daje jednom u godini. Na sve. Na zlato, na, na stoku, na, na novac, na, na, na proizvode, na usjeve. Na sve se izdaja samo jednom godišnjem jednom godišnje. Nije znači četiri kvartala, niti je mjesečni porez, nego je to jednom godine. Zakat Hilal, e zlato, novac i trgovačka roba, nisabim je jednak i iznos koji se daje je jednak to je kao da su braća ove vrste imetka zlato, novac i trgovačka roba كلهم إذا بلغوا لا يعادل 85 جرام svaka od ovih vrsta ima isti nisab a nisab je 85 grama zlata znači ako čovjek u zlatu posjeduje 85 grama zlata postaje obavezan zekijatom još to je više od toga pa ako ima 100 grama je dužan ha? ako ima 70 nije tako je i za ako imaš novca koji vrijedi za koji možeš kupiti 85 grama zlata dužan si na taj novac dati zekijat ako posjeduješ trgovačke rode, koja kada uzmeš njenu njenu vrijednost vrijedi koliko Osam, مقدار البضاعة اللي عندك قد ايه؟ البضاعة قلت قلت قلت كلها موجودة يعني قيمتها ايوه ako ona roba koju posjedujemo su do, e, doseže ili prelazi preko ovog nisaba čovjek koji je posjeduje dužan je dati zekijat pod uslovom da, da taj imetak svaki od ove vrste posjeduje radnu šta? radnu godinu pa ako si ti zaimao 100 grama zlata 1. januara 96. treba da daš ako ponovo 97. i 1. januara znači nakon godine ne dneš koliko? 100 grama? ne, nisab naprijed imao 100 grama i imaš li nisab? nisab? imaš. Dođe sljedeća, imaš 85. Dođe prigodni, imaš 85. Jesi dođe gat? Jesi, jer imaš ni sad. Ili, imao si 196. prije januara, 100 grama, ali 97. januara imaš 1000 grama. Daješ šta? Jesi dođe gat? Koliko daješ? Koliko imaš kada izdaješ? Koliko imaš kada daješ? Jel jasno? Pa kad imao hiljadu recimo naslov se podijeli i dopere od tebe koliko? 1000 grama zlata. Toliko ima miš. Dođi dati, ali ne još pogodilo. Kad pogodili, a ti hranio porodicu, živio, radio, trošio, i ostalo 100 grama. Jesi dođe dati većak? Jesi, daješ na koliko? Na 100 grama. Na ono koliko imaš kada izdavaš zekijat. E, Možda će neko ga zbuniti koji posjeduje trgovačku robu, koji se bavi trgovinom, svakako on nije stavio televizor da se rada čekaju godinu ili ono čime obrče. Ne, nego zaradi od zaradi od trgovine. Pa ako ima, pa će se baviti trgovinom i jednog dana trgujuću, dostigao je vrijednost misala i u dobiti koju, koju ima, u dohodku, pa dođe godina, ponovo ima nisad, ne gledamo koliko je variralo, bitno je da je imao tada i da imao opet nakon godine izdvaja zekat. A zekat je iz onog za koje ima kada daje. Rekli smo tamo da se zekat ne smije odgađati, pa nije čovjek i dozvoljen da daje 2. januara, nego prvo. A dozvoljeno je uvijek darat, na primjer, čovjek nema stalno prilike da, da, da izdvoji taj metak. Pa našao se recimo 1. decembra 1. decembra se našao ko će se zgodno mu to uraditi ne smeta da da prije navali smo tamo ali to je sve na ime prvog na, na ime onog roka ali ne smeta što će dati prije međutim odlagati ne jer svake godine dolazi zekat svake godine se zekat daje na imovinu ندخل بقى على زكاة الزراعة في شغل الإخوة nakon, nakon uh, ove vrste imetka su jednake i po iznosu koji se izdvaja. Izdvaja se 2,5%. 2,5% od zlata, 2,5% od srebra, 2,5% od novca, 2,5% od zarade prođe od trgovine. Znači, ako čovjek ima nevrijednost, od ne znam hiljada grama daje od toga dva i pol posto. Ovo jasno vreću. A? Sigurno. Ne mojte sutra kad upit, upitamo. Danas da ima, a ima i u shvatanjima. Ima i ovdje i u shvatanjima pod naslovom zekijat. Pa ja sam tako i prije januara. Prvog decembra, a 1. januara je rok. Ovo je Ja, ja. Jedan sto hiljada maraka na dan. Ja, ja. Da je sto hiljada maraka da i po kosti bez. Na kamata poraste majka. Kamata, ne. Kaka zeća bi kamata. Kaj te da ja pričam kod E, moj habib. Pisao kad je rekao da je zekat na ovo se, pa ušlo sto krmadi kako ću sad dat. Allah je ništa. Allah. Kamata ne ima u islamu. Sve se tvrsta ima kamate, a najblaža je gora nego zinalog sa rođenom majkom. A najblaža je gora od zinalka sa rođenom majkom. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Po hadisu Rasulullah sallallahu alaihi Nema kamate. Ako ne imamo ni sa oba, ni u Zlatinu, Srebru, ni u Trgovačku vodu, a ukupno imamo ni sad u, u sve tri vrebre. Ništa. Ne, ne, jedna vrsta za sebe. Jedna vrsta za sebe. Pa mi se može pogrešno ukazi, ali ovako da se ugrati na sveći način, kad je recimo, posle riči da se roku daj prvog januara. A mi u principu da damo u djelju. Prije. Da, u principu. Što se dozvoljava, da. Međutim, zbog naših poslova, pošto radimo sa naučnim, recimo, obučnim, Znači da se svaki dan zbog naših trgovačkih poslova kupovanje robi, ta kvota povećava. Jer Turci, a mi smo u prilici da da dao tri mjesec dana na vas. A znači za tri mjesec dana mi ćemo da zaradimo još tisu. E koliko trebamo od tu kvota, odnosno od tih svojih gustova, recimo 6000 smo imali zaradi ovaj, tri mjesec dana. I mi, no, znači kad računamo znači, 2,5%, da im na ime umjesto 1. januara. Međutim, zaradom profitom obrtom mi ćemo recimo do 1. januara da zaradimo razumijem, razumijem. E kako da... Razumijem, razumijem. Ja ti neću odgovoriti, ja imam ovaj, dva odgovora na ovo, ali ja ću pitati šeha. باعتبار انه يجوز اخراج الزكاة قبله قبل يعني حول يعني تحول الحول حول الحول إذا كنا تاجرين عندنا دخل دائما فنخرجه مثلا في ديسمبر إذا كان بداية بلوغ هذا النصاب يكون مثلا أول يناير آه، كيف يعني يحسب يحسب ماذا نفعل ماذا نفعل مثلا بعشرة أيام اللي كسبنا فيها كثير مثلا هو بيتكلم من سنة لسنة هو أخذ آه. مبكر أخذ آه. فيحسب الواحد يناير بواحد يناير الواحد لكن ما نعرف هو الانتجار يأتي وما يأتي هو لا نتكلم على المكسب نحن نتكلم على رأس المال الذي يدور آه، مثلا انا رجل عندي اشتري فيه بس زمس دا يوم شوية كوي تربية إما بردانس إما كوبية سيما شتوي hranu, pivuća, ostalu odjeću, opremu i tako dalje. I počinje u, u, u posao, na primjer, sa 100.000 maraka. Da ima li tađer? 100.000 maraka. Je kod njega glavnica. I njih ostavlja stalno zašto? Za poslovanje, za trgovanje. A ono ostalo što zaradi, to je poseban imetak. To ako bude davao, davat će na što? Na imetak. Zumiješ? Jer mi smo rekli novac, to je drugo, i on dolazi zaradom, to je profit. Ali, ali glavnica koju imaš, ti je posjeduješ, ali tako? I to je tvoj mal. I ti si ušao ovaj sa 10.000 maraka. Daješ na njih. To je tiče trgovine. Daješ, ja nisam objasnio kad sam govorio, daješ znači na glavnicu s kojom vršiš obrt, s kojom posluješ. Ja, on teha, sol, svaki trgovac koji recimo kupi za, za taj iznos koji ima kupi e, nove šeh e, sapone na primjer dok ih nestane šta radi kupio je drugi kad prodio sve on ima i mjetak sad je opet kupio tako da kod njega taj kapital ta glavnica stalno stoji ima je i on na nju daje zekijat jer on je ima ili u novcu za koje će kupit u novcu ili da kupimo stvar koja vrijedi prodaće to je ono što on posjeduje kao trgovačku robu sa, kao, kao robu s kojom obrće i na nju to se zove inače obrtni kapitan obrtni kapitan s kojim čovjek radi ima ga ali je on stalno u obrtu na njega daje zekat koliki je on na njega daje zekat a zarada njegova zbog toga što on ima postotak što od nas kada da prodaje po višim cijenama, on je druga stvar. Pa ako bude njemu zarada, ako bude zarada 10.000 maraka, ima li mi sad? Mislimo da ima. E sad će on kao na na jel? To je sada novac. Sad daje kao na novac ako je dostigo nisad. I čeka da se tako prigodni. Ako sam danas e, svojom zaradom dostigao sad, treba da dođe godina, a ja ponovo imam vrijednost sada ne smije da što će to oscilirati što će se e, padati ili se povećavati to je ako gledamo kad smo počeli s poslom to je opet zarada, profit jer mi smo to zaradili, tako? E, hoćemo li mi sada njega uložiti u glavnu kojom ćemo ponovo obrtati ili ćemo da ga kao zaradu kada pa budemo na njega budemo dala zekat, to je kao, god ti hoćeš. Ali se on računa, sada ovdje se tiče zekata, računa se, do, se kao dobit. Vrstava se u dobit. A glavnica je ono sa čime smo počeli. Čelo oko trgovine ne razumije ona ko se nije bavio trgovinom. Jer on zna kako, kako se zarađuje i on zna kako se sve to vodi da imaš knjige koji, koji navodiš e, glavnicu, knjige koji navodiš dugove, knjige koji navodiš e, dohodak, e, rasvor i tako dalje. Ima posebno nadnice koje daje onima koji rade sa njim za njega, zatim one koji, koji čiju robu prodaje, pa tek nakon što je proda, otplaćuje i tako da sve to posebno i tako da on zarađuje. Kao da je metak s tobom, ako imaš kao da im je tak stavu. Ata nema problema. Što se tiče zakijata, ako čovjek pravi kuću, nema. To što se tiče zakijata. A što se tiče njegova odnosa prema islamu, to je drugo. Jer čovjek koji ima jedan, jedan, jedan postoji za sebe, drugi za ženu, treću za gosta, ako je četvrta, ona je za šeitana. Četvrta je za šeitana. Tako se to tiče, to je poseban odnos prema islamu, poseban odnos prema islamu dunjaluku. Međutim, ako čovjek pravi kuću, mi kažemo dovoljno mu je spratao napravi četiri, ha? On će zato odgovarati, ali to nije od ovog. Od ovog hadithu, Rasul sallallahu sallam je zakleo se u hadisu da zekijat, zakleo se da zekijat ne umanjuje imetak. Da zekijat ne umanjuje. Da, da. Ako osciliraju te, te ovaj, cijene, možeš uvijek srednji a možeš da uzmeš i vrijednost u tvojom mjestu tamo gdje ti ovaj možeš to zlato kupiti ili prodati kolika je tu cijena toliko uračunaš pa upitaš svoje zlatara pošto on je gram zlatom kada je poto poto kupimo poto prodajemo i ti vidiš aha imam ja taj novac bilo ja mogu kupiti sam uspio gram bi znači za novac koji imam to vam dati na njega zekijat a zlata oni znaju šta je to gram zlata procenat zarave ovo je se govora koji idemo govorili o kupoprodaji nek nam sačeka kad na stopu je jasan i lahak pročitajte ga oni na 75. stranici i يعني مش تحتاج منها الا الزكاه da nema niko u Bosni zekat na, na goveda uglavnom je ovdje na ovce. Krava ima ovce, da ćemo za poljoprivredne proizvode, kuće Havake. Ono što se ne može čuvati, ono što se ne može čuvati, uskladištit, kao što su kuće Bekuntis, هذا خضار لكن يدخل فيها البطاطس يدخل فيها التفاح ويدخل فيها kao što je voće i povrće e, paradajz jabuke šljive e, voće i povrće na njega se ne izdvaja zekat إلا لو دخل في باب التجارة فتدخل osim da bude sa njim trgovano da se prodaje onda se računa kao trgovačka roba. Vrijednost tog voća ili tog povrća koje je prodano dostigli je nisab, jer smo rekli da je nisab jedna za trgovačku robu, za zlato i za novac. Ako dostigne tu količinu stvari, mi kada prodamo, onda ćemo dobiti šta? Novac, ako to bude vrijedilo nisab, 85 grama i više, onda ćemo dati كم مخرج سنين نعم على شعر سنين نصف لا الزرع مشكلة يعني هذه إذا كانت آه بهذا النوع يعني نقول التجارة كل نصف بعد Izvolit ćemo 2,5%. ماذا يريد؟ يريد أي Ostavi tonu krompira dok to što treba njemu, njegove familiji. سريشة Ili da ostavi, ili da ostavi jabuka. stotinama kila jel, za, za hranu, to nema problema, te je za življenje. E, neko ostalih, ostalih, ostalih ovaj, poljoprivrednih proizvoda, kao što je pšenica, kukuruz, e, raž, ječan, pasulj, tako, riža znači ovi proizvodi na njih se ne daje zekijat nakon što prigodine jer ne bi ništa prigodinilo nego se daje onda kada se uberu e, Ja sam se jednom godišnje ženio, tako? U nekim krajima se žanje dva puta. Dva puta. Znači, ne daje se jednom uvjedni nego dva puta, kada se ubere. E, kje koje se mogu uskladištiti. Na njih se daje zekijat onda kada se uberu. Poslija se ovdje pitanje nisaba. Koliki je nisab, odnosno koliko ima, ima čovjek uh, prava da ima i odkad postaje dužan. Po islamu, po, po, po hadisu, sa je 300 ovaj, Nisab je 300 sa Nisab je 300 sa a sa je poznat da je to iznos od četiri mudda a mudd je jedno pregrište normalnog čovjeka ne puno čovjeka velikih šaka niti čovjeka mali šaka nego srednjih čovjeka pa čovjek je ubrao pšenice i graha čega god hoćete ima pred sobom kameru. Izme jedan sa, uzme četiri muda i izvaga. I dobije recimo da je da je jedan sa, ta četiri muda, da je kila, na primjer. Šta to znači? Da je 300 kila njemu nisad. Ako ima 300 kila, treba da da zekijat. Ako nema 300 sa, sa je mjera, nije kila mjera jer zeb vam je šta lakša, mi ćete izmjeriti četiri previše, neće biti ni pola kilo, jel tako? To znači da ćeš imati možda nisa, ali na, na, na 150 kila zebi. Međutim, pšenica je teža. Njoj dok, dok četiri previšta normalna čovjek izmjeri, može će biti i dvije kile. Što znači da je nisa mjera. I sad takva pšenica, kod tebe vlažna možda ako bude 2 kg jedan sa znači da trebaš imati 600 kg na 600 kg postoješ dužan dati zekat je li jasno ovo znači merimo po sau sa je 4 muda muda pregršte Nećemo znači uvjeti valjda 300 ima, nema. Nego ćemo izmjeriti jedan sa, pomnožiti sa 300, dobiti cifru, izvagati. Iako ti vidiš da je kod tebe recimo 400 kg pšenice ovaj, musad, a ti vidiš to su ovo brdo, tone, ti jedna znaš da imaš, jel, obavezu dati. E sad možeš povrećama, ne moraš valjati. Zašto? Zato što trebaš izdvojiti, zapišite sada koliko se izdvaja, izgleda se na one jezere koji se napajaju kišom koju mi ne navodnjava, oni ti pršćemo mislim vodom pršćemo natapamo na njih se daje jedna desetina a one koje mi navodnjavamo ili natapamo pola od toga, znači pola desetina, odnosno jedna dvadesetina. Jedna dvadesetina. U jednom deset posto, u drugom pet posto. Zatim smo tamo pročitati poglavlje zekijat, svatanjima. Uzmite sad odmor 10 minuta. Ovo se uči godinama na